Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Onze i 31. Acaba de ser un comunicat oficial, però és el de Felipe Augusto. Bona nit, què tal? Benvinguts i benvingudes a Esports 97, temps de ràdio per a l'esport, en la 97.7 ràdio amb el treball en el control de so de l'Arturo Delgado us parla com cada nit Manolo Montaldo. Recordem com sempre, que ens podeu sintonitzar per la 97.7 de la FM, aplicació per a dispositius mòbils d'Android i Apple, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la web la 977, tot el número, .com. En el dia del tancament del mercat, resten les d'ara 29 minuts i 10 segons per a que finalitze en Espanya, eh, com diuen en Argentina, el llibre de passes, el termini per a inscriure nous futbolistes. I el València en el dia d'avui, tot i la bomba anunciada per Nuno Espírito Santo el divendres en sala de premsa en el postpartit eh, el València 3 Màlaga 0, la realitat és que el València avui, de moment, està tinguent més activitat en treure jugadors de la plantilla que en incorporar-ne. Nate 3 i de moment, de moment, incorpora un. El centrecampista del Rio Ave, Filipe Augusto, que va començar a sonar fa ja molts mesos, que en principi el gran objectiu és eh, de tots, inclòs Peter Lim, era el d'Enzo Pérez. A la fi, eh, el representant i el futbolista variaren algunes de les condicions de l'acord al qual s'havia arribat de manera primigènia i han fet impossible que el jugador poguera vindre cap a València. També el València ha estat en el dia d'avui intentant dur a Guarina, el centrecampista de l'Inter, però tampoc hi ha hagut acord per eh, Freddy Guarín. Per tant, Filipe Augusto dins tres fora, que són Jonathan Viera, traspàs de 2 milions i mig cap a l'estàndard de Lieja, a mitat vesprada rescindia contracte perdonant un any dels dos que li queden el davanter portuguès Elder Postiga acaba d'eixir de les oficines ja rescindit contracte Jonas Gonçalves el davanter brasileny que de moment queda lliure el València l'ha fet comprometre's a no fitxar per el Sevilla i gràcies a això percebrà un 20% de lo que li resta encara de l'any que li restava encara en el València Club de Futbol i lògicament a les 11.33 la gran incògnita és la, la de Álvaro Negredo recordeu durant tota la setmana passada com este programa vos deia que no hi havia que perdre la pista de Negredo la FISA ha convertit en l'objectiu número 1 del València Club de Futbol des de Anglaterra en algun mitjà ja es donava eh, com ha fet per a 24, com en 24 milions de lliures no està encara fet no va ser fàcil fer-ho, però se confia en que se puga tancar l'operació. Eh, perquè té múltiples aristes. Des del sou del jugador, la comissió del representant, eh, si ve amb una opció obligatòria o no de compra per al València, en quins diners se fixa aquesta opció de compra, les variables de l'operació. Encara hi ha moltes coses que tenim que contar i que desvelar-vos. 11 i 34, també dir que en el Llevant d'una Esportiva Eh, se treballa per a intentar tancar el fitxatge de Rodallega, del davanter eh, colombià, però que eh, esta és l'hora en la que encara no és oficial tampoc per part del conjunt eh, granota. Per tant, és moment, com sempre, a aquestes hores, de repassar l'actualitat del dia en cinc fotos. Felipe Augusto ja és jugador del València i Negredo podria ser en, les pròximes, en els pròxims 27 minuts dependent d'abastar un acord total amb el Manchester City per l'opció de compra del davanter ex del Sevilla. A més, Viera l'estàndard de Lieja, Postiga a rescindir si se va al Deport i Jonas també ha rescindit encara que no encara amb destinació fixa. Gallà cridat a la selecció sub-21. Esta vespada ho ha fet públic el seleccionador Albert Celades Gallà, present, present avui en l'estrena del programa de Levante Televisió, El Supermurciélago, parlava així de l'assistència de gol que li dona el divendres a Paco Alcácer. Sí, jo vaig conduir la pilota i vaig alçar el cap i jo sabia que, que Paquito té aquest desmarc que el fa a la perfecció i no va ajudar i la vaig posar per davant i, i una volta la posa jo pensava que, que anava a ser gol. el eh, intenta fichar gol. Hugo Rodallega, davanter Colombia del Fulham, el escollito per Manolo Salvador per paliar la sequera davant la meta contraria y tot el València ya ja ha a rodar. pero al seu entrenador, Velimir Perasovic, es muy important tindre ya toda la plantilla desde el inicio pero yo creo que para un entrenador siempre es mejor tener toda la plantilla o mayoría de la plantilla en entrenamiento desde el primer día. 11 i 36 de la nit. Estes coses i moltes més així, en Esports 97 nit, que vos recorde té el seu Twitter ja previst i preparat per a, les, per a rebre les vostres opinions. Recordeu, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. El 97 el número, un Twitter en el qual en menys d'una setmana ja ne som dos, més de 2.100 followers. 11 i 36, una pausa, i vos eh, fiquem sobre la taula tots els temes de los cuales empalad en la portada de nuestro programa. Hola, soy Chimo Rovira y ya sabes, todos los días, a partir de las doce y media, quedamos para compartir la actualidad más próxima, las historias más sorprendentes, emotivas, cercanas, los invitados y protagonistas más relevantes, todo lo que nos interesa a los valencianos en Valencia Abierta. Os espero. Valencia Abierta, el magazine de la 97.7 Radio. De lunes a viernes, de 12 y media a 2 de la tarde, con Chimo Rovira. Todo lo que pasa es lo que escuchas. Esports 97 Manolo Montal, 97.7. 11 y 37. Con día me hiciste un comunicado público, pero es el de Felipe Augusto, centrocampista brasileño con pasaporte portugués Felipe Augusto, llega al Valencia en calidad de cedido del Río Ave hasta el final de la presente temporada. El jugador nació en Bahía, disputó el torneo Esperanzas de Toulon de 2013 en Francia y se proclamó campeón de la selección sub-20. Felipe Augusto, de 21 años, pasará la revisión médica mañana lunes 11, 13.30 eh, en la Ciudad Deportiva junto al patrocinador oficial Divina Pastora. Posteriormente, sobre las 13.45, será presentado a los medios de comunicación en la sala de, instalaciones, de las instalaciones de Paterna. Y claro, pendent del mercat fins a última hora. Ya ja va a estar pero después de estas paraules de Nuno Espíritu Santo, el divendres en roda de prensa, molt en cara. Yo puedo, decir que va a llegar la bomba a en un jugador fantástico. Bueno. Va a llegar un, jugador. un, que, que, va a traer cosas muy buenas al equipo. Bueno, a eso es lo que digué el entrenador de en un espíritu santo. recordé que la semana semana pasada, pues, en molt, en el nom d'Àlvaro Negredo. I és ara, a hores d'ara, el nom que intenta tancar el València Club de Futbol. Resten 22 minuts per a la fi del mercat i se pegueu un passeget eh, per a la gent que està més de primera mà, lògicament, vivint amb intensitat, perquè a més tenen una plana web, eh, igual que nosaltres estarem en directe a la ràdio, on clava les notícies i perquè segur demà tindreu tota la informació que és en Superdeport. Viatgem fins allà amb el seu redactor en cap, Carlos Bosch. Hola, Car Carlos, què tal? Bona nit. Bona nit. Muy buenas, ¿cómo esteu? Bueno, Mare pues, eh, refrescant el Twitter cada 3 segons, eh, mirant agències, etc etc, intentant eh, també eh, contactar amb gent del club que te puga donar alguna notícia, perquè a hores d'ara jo dic que està complicat, que n'hi ha esperances i que, lògicament, l'objectiu número 1 continua sent d'Alvaro Baró Negredo. No, no, a veure, la bomba de la que parlava en Nuno, encara que algú dubte, Cuando uno hablaba de un, de que es la bomba, es eh, eh, refería a Negredo ...y al vih que vamos ver en tema que van a ser Salvo Rufete y Kim Kong, la madreta de, de, o una de los hombres de confianza de, Peter Lim, eh, Nuno es refería a Negredo, en este momento Negredo no es futbolista del Valencia. Ya mis días en el Super ...dijimos, ojo que el asunto está muy mal echado, ojo que el asunto está muy mal echado, ya descartaban lo de lo de Enzo, Enzo ya, ya es oficial, lo de Felipe Augusto, que a decir que Enzo no va a vindre, que está muy mal hecha de negro, pero yo sinceramente no pensaba que estaba tan mal hecha. Sí. Eh? Porque si el club te diría, está agre pero se puede hacer, pero claro, es que falten 20 y y esperando. tenés ¿Eh? Estén esperando. eh? O sea, es una película, De una película de suspense eh, es un verano de, sobresaltos, siempre estamos al borde del precipicio. Es una película de suspense, lo que la gente de saber es que en estos momentos Álvaro Negredo no es futbolista del Valencia. Que el Valencia te vaya... A lo mejor ahora me pentes y, y ¡pum! Pero me no. Eh, que hem eh, que el te vaya... ...denodadamente Carlos, ...para que, para revertir i que n'hi ha algun, alguns punts que són els que eh, estan ficats entre bancs en l'operació des de, perquè finalment el jugador me diuen que eh, al voltant de les 9 ja ha obtès una resposta definitiva del seu entrenador actual, de Pellegrini, per a donar el permís per a vindre a València, però està de permís, eh, entre altres coses, l'opció de compra, el sou del jugador i també les variables, que és lo que, eh, diguem-ne, que fa, les aristes que falten per a tancar el cercle. Sí, sí, lo que no, però a veure, lo que, eh, el jornal de futbolista i tot això ya está negociado, eh? ya se negociado incluso hace días lo que cobrará el futbolista cuando el pasa la opción de compra. Eh? Todo eso está parlado Yo creo que este que vuelve en el, City lo que, lo que, lo que se está negociando Eh? El ya en vez de una opción de compra y está negociando y parlar lo que cobrará el futbolista cuando siga eh, oficialmente a todos el futbolista del Valencia. Yo creo que es una cuestión del City en estos momentos, Eh? En el Twitter oficial de Michael Owen eh, eh, eh ha dit que Negredo se'n va del City. Clar, moltes voltes a voltes també els jugadors, per molt que estiguen que siguin futbolistes i que estiguen a, a, no, a, a, a, a, a prop, que... eh, també a voltes toquen de... de, de, a veure, a veure, que, que és una possibilitat que hi hagi un acord i que no hi hagi temps a formalitzar-ho per a que inscriure el futbolista en la Lliga. Cuidao, eh? Això és una possibilitat. El, el, el pitjor de tot. Ah, eh, no sé la ¿qué que pasa. No vuelven eh, alertar al personal, pero es que falten 20 minutos, Bueno, ya falten 18. <laughs> ¿Qué Yo no he en la vida. Sí que me recuerdo un poquito de Gameiro, pero con Gameiro no era una cuestión de ir contra el reloj, la, famosa ni de Gameiro, pero ya sabes que una de estas, la de Romario, no sé. No, yo, yo creo que la última, última eh, va a ser una de Pellegrino en el último minuto. Convinga no. conèixer Pellegrino. Sí, però bueno, no estan tots pendents de Pellegrino. No, no, ni molt menys. De, de la bomba de, de Nuno, ¿no? Sí, sí. Ahora si, no, si pasamos de bomba a bombeta o bombilla de Nuno. Bueno, pues eh, estarem de qualsevol manera pendents, Carlos, i... Sí, parlem d'aquí un rato, quan, si és oficial, i si se fa el tot si no és oficial, també. Sí, senyor, estarem molt pendents. Vale, adeu. Vinga. Adeu, Carlos. En fi, bueno, pues... Eh... Anem enllà. Com dèiem, Carlos acaba d'expressar molt bé. A hores d'ara, eh, i ara tenim així el tuit de Michael Owen, disappointed that Negredo is leaving City, loved watching him play. Eh, mm, des, eh, despagat perquè Negredo se'n del City, eh, m'agradava eh, molt veure-lo veure jugar. Això és el que diu Michael Owen, que està allà en Anglaterra. A hores d'ara, a hores d'ara, com estem diguem-vos, Álvaro Negredo no és jugador del València la idea és intentar tancar-ho tot, tancar-ho tot, per a que en menys de 17 minuts el València puga fer el fitxatge oficial. Com dèiem, eh, ha... Eh, sí que és cert que Carlos diu que eh, en un principi cert eh, eh que hi havia un acord abastat, però de l'acord d'ahir, en el qual el City feia plans de tindre les seues files a Falcao, a l'acord d'avui, en el qual el City no pot comptar amb Falcao, encara que me diuen que tampoc estarà tan, està tancada ara el traspàs de Falcao al United, atenció a aquesta història, que diuen que pot haver alguna, algun problema d'última hora, deixa acord d'ahir al que vulga bastar el City, lògicament, se manegen quantitats i es manegen condicions, com dèiem des d'un de, principi de, de sessió a l'opció de compra que vol incloure el City i lògicament també, com dèiem, el sou d'un jugador que se l'ha de rebaixar molt encara que ahir podria entrar Meriton per a fer-se càrrec d'una part del sou i dels drets del futbolista al igual <clears throat> que de les variables que poden entrar eh, que en principi estaven pactades variables per un número de gols i variables per arribar a Champions sembla que aquestes variables també, pues, com diu la mateixa paraula, podrien diferir, podrien variar en el, en el cas de que eh, la negociació no acabarà tancant-se d'una manera eh, definitiva. Sembla que aquestes són les que poden estar entorpint un tant un tant l'arribada d'Álvaro Negredo al València Club de Futbol. Com vos dèiem, a les 11.45 el València encara està intentant tancar esta incorporació, este fitxatge, però no ho ha fet. O sigui que estarem pendents perquè per si d'ací a les 12 hi ha o no bomba, que és el que deia Nuno, després parlarem d'aixes paraules de Nuno Espíritu Santo eh, en la sala de premsa de Mestalla el divendres passat, però hem de repassar també la resta de la jornada <clears throat> pel que fa al València Club de Futbol. <clears throat> I com deia, la resta de la jornada ha arrencat este matí amb el traspàs, que no cessió, traspàs, per tant, eh, mm, ja no té vinculació cap ni una del València, Del Canari, Jonathan Viera, el futbolista se'n va a l'estàndard de Lieja, deixa el València, i esta d'estat del València ha rescindit a dos futbolistes. Al davanter portuguès, Elder Postiga, li quedaven dos anys, ne perdona un, i se'n va al Deportivo de la Coruña, i l'altre, que ha sigut Jonas, i que ho ha fet... Eh, 11 i 20 estava Jonas i de les oficines. Fa escassos 25 minu 26 minuts. Jonas se'n va i percebrà el 20% de la fitxa acord al que ha arribat de l'any que li restava, acord al que ha arribat també el València, donant la seva paraula, i imagine que alguna cosa més, de no comprometre's amb el Sevilla, que era el futbolista que fonamentalment volia este jugador. Perquè el València, que no és tonto, eh, sap que encara que Eh, així en València hauria tancat la seva etapa, el club sap que és un jugador que en un club important, pues bueno, els números de, de Jonas estan ahí. És evident que, que sí. Per això el València ha evitat, de totes les maneres, que, Jonas, que Jonas pugui acabar en un altre club de la Lliga Espanyola i més en un club que pugui apugnar per una de les quatre primeres places amb el València Club de Futbol com és el, el Sevilla. Sevilla això en quant a entrades i eixides. 11 i 47 i tot continua igual. En principi tornem al mateix. Seria una sessió amb opció de compra obligatòria per al València i després hi hauria variables de si València entra o no en Champions i del número de gols que puga fer el futbolista. Si s'arriba a limar totes les aristes que queden en este aspecte, Negredo, en menys de 12 minuts, ha de ser jugador del València. I si no, lògicament, no ho serà i el eh, València Club de Futbol es quedarà sense davanter, que era el que volia Nuno Espírito Santo. Eh, com dèiem, eixa és la situació. Per cert, eh, Felipe Augusto, que és el centrecampista que al final ha vingut, eh, a la fi el València no ha pogut ni tancar-lo de Freddy Guarín, el colombià de l'Inter, ni tampoc ha pogut fer-lo d'Enzo Pérez eh, per les situacions que ja va ja explicarem i que en el seu dia o, o el divendres vulguem matisar-lo en la roda de premsa. A la fi, no és Benfica qui s'ha pujat a la parra, que jo crec que també ha jugat una miqueta sabedor que el jugador està vacilant-li al València, a la fi, entre el jugador i el representant canvien les condicions i qui havia de fer aquest fitxatge, que és Meriton, o siga eh, Peter Lim, eh, retiro l'oferta. Diu, a mi no me van a prendre el pèl. Si jo tinc una corda bastant abans del Mundial amb un futbolista, per molt bé que ho hagi fet este futbolista en el Mundial i per molt bé que, eh, o per molt bo que siga aquest home, eh, pues, eh, no me poden variar. Això no és un negoci seriós. I, per tant, ahir eh, Peter Lim retirà l'oferta sobre el futbolista Enzo Pérez. So, sobre els 350.000 euros, me diuen, li costa al València la sessió un any del futbolista eh, brasiler amb passaport portuguès, Felipe Augusto. I un xicotet, també parèntesi, en lo que és el mercat de fitxatges per a recordar que avui l'equip ha entrenat i que en el dia d'avui, amb motiu de la reentré, de la tornada del programa de Levante Televisió El Super Murciélago, hem tingut eh, la presència de José Luis Gallà en els estudis. Un José Luis Gallà, al qual també hem beneït. Si recordeu, la setmana passada a aquestes hores estàvem parlant amb Paco Alcácer i quatre dies després, Vicente del Bosque el cridava la selecció absoluta. Eh, per tant, Elisa l'envia encaminat. Bueno, en Gaia ha passat el mateix, i a més que li ho hem recordat en el programa. Ojón vindrà així, que te quiten de la selecció. Ell se reia, però és que esta vesprada l'han cridat a la sub-21. Una cosa te vas a dir, el que passa per així queda beneït. Vull dir, el primer programa en la ràdio tinguem a Paquito Alcácer el dilluns passat i el divendres el quitarem a la selecció. Ahí tu dices. <laughs> que va, que va, cada, cada molt pronte. De molt pronte res, perquè esta vesprada Albert Celades ha cridat al futbolista de Pedreguer, eh, per al doble compromís que es juga davant d'Hongria el 4 de setembre i, el, i front a Àustria el dia 9 i substituïix Alberto Moreno, lateral ex del Sevilla de Liverpool, que eh, cau de la, de la convocatòria. Eh, més coses, perquè José Luis Gallà ha declarat estar vivint un somni en la seva presència en el València Club de Futbol. És un somni per a mi pues, poder jugar en, en abans en el, en el primer equip del, del València, a més, com, com a titular estos, estos dos partits i el que tinc que fer és seguir treballant per a, per a seguir sent el, el titular i un gallà que a més eh, comentava d'aquesta manera eh, la manera de colpejar la pilota eh, que té per a buscar les desmarcades de Paco Alcácer Sí, no fa falta arribar a la línia de fons perquè tu quan passes un centre de més darrere pues la defensa està un poc més adelantada i aquest centre entre el porter i, i la defensa rival pues, és perillós, falta que ells que ve i per últim, un gallà al qual se l'ha preguntat per la manera de Nuno Gómez de gestionar el grup i el que va fer, perquè va fer unes declaracions eh, gallà, si recordeu, als companys de Superdeporte, parlar de, de com va alçar la moral de la tropa eh, Nuno Espíritu Santo en el descans del partit contra el Sevilla quan el València ha perdit 1-0. I avui ho ha explicat una miqueta, una miqueta més extensament el futbolista del València, que és el que va passar en el descans en aquest vestidor. Entre uno y también entremos a otro, pues lo que pasa es que Montmartre en el gol en el 43, después de hacer un, una buena primera una, gran superior al Sevilla en la mm. primera parte y te vas un poco un poco ¿no? Porque arribes allí y, lo único que te dejan <laughs> es de agachar el cap y el puede ser que, han perdido en este partido porque están en siguen Y y evitar que entren uno y es presente de todos pues, van decidir que tenien que anar per el partit, que quedaven 45 minuts. Qui, que... més, qui més parla a banda de Nuno? Tots, tots pràcticament va parlar uno i després entre tots ens van animar i, va, i vam així pues, a pegar-li la volta. Pues eh, eren a pegar-li la volta li pegaren la volta, en este cas, eh, al partit. Recordar que en l'entrenament d'avui no han estat eh, o que, o millor dir, que després de l'entrenament d'avui se'n van Nuno Parejo i Rodrigo cap a Singapur per un acte promocional de la imatge del club i que a les 11.52 estem igual, que des d'Anglaterra en alguns punts es diu que se va fer el traspàs, però per altres continuen insistint no tan sols en que el traspàs no està fet, si més no també el fet de que encara Falcao no és jugador del United. Així que anem a estar pendents. Àlex, ja està per així <laughs> un descontertulis eh, parlant com sempre que és Joan Martí, però eh, esperarem. A les 11.52 resten a hores d'ara exactament 3, 2, un 7 minuts de rellotge per a saber si finalment el València Club de Futbol es fa o no amb Álvaro Negredo. Recordar que esta vesprada el conjunt de, o que este matí el conjunt de Mestalla s'ha desfet de Jonathan Viera, l'estàndard de Lieja, traspassat dos anys, que ha rescindit a ell del Postiga de dos anys, li paga un i se'n va al Deportivo de la Coruña, que cronològicament després a aparegut en les oficines, ja fitxat, o en aquest cas per eh, sessió en una temporada, Felipe Augusto, el centrecampista del Rio Ave, i que després, a les 11 i 20 aproximadament, ha rescindit amb Jonas González. Des de l'any que li quedava, cobrarà un 20% del seu sou, això sí, amb, una, eh, amb un compromís del futbolista de no anar cap al Sevilla, que era el futbolista eh, que era l'equip que més interès havia alçat per el jugador brasiler del València Club de Futbol, és jugador lliure, i en els pròxims dies eh, el seu futur eh, el decidirà ell mateix en companyia del seu representant. A 4, a 5, a 5 minuts i 50 segons de que acaba el mercat, també cal preguntar-se si el Llevant ha pogut fitxar gol perquè li fa falta per la seva davantera. davantera. El nom que sona Es el de Hugo Rodallega, el futbolista del Fulham. acción de Superdeporte también, Rafa Marín, ¿Qué tal? Bona nit. Buenas noches, Manolo. Bueno, todos, todos pendientes de la Liga, ¿no? Sí, todos pendientes. Una situación, la del Levante, muy parecida a la que tú estabas comentando ahora del Valencia. Hay acuerdo con Hugo Rodallega para que llegue, valga la redundancia, cedido a Orioles, incluso guardándose el jugador una, una opción o una parte de un futuro traspaso pero todavía no está finiquitado. Es la información que nos está llegando ahora casi que, que, vía, que vía online. Faltan esos típicos flequitos, alguna que otra comisión, porque sabes que las operaciones que se hacen a última hora siempre aparece algún que otro agente de más, y en esas está ahora mismo el Levante, que ni confirma que vaya a llegar a tiempo, ni, ni lo descarta, así que pendientes del, del minutero, igual que lo estamos también mm, de Javi Jiménez, sabes que esta tarde el club ha rescindido a, Alois Lois Nong y eh, está a punto de ceder a Javi Jiménez al, al Arcorcón. De hecho, no sé si ya esta información sería, sería oficial en la Liga de Fútbol Profesional, pero parece que está sí que va a entrar 100%. Sí, eh, esta sí que entra i, per tant, tornem al mateix, eh, Rafa. Resta per veure si el llevant és capaç també de limar les asperses que queden, les aristes que queden per, eh, per fer rodones, en el fitxatge de, de, de Hugo Rodallega, que eh, sí o sí, este sí que és l'escollit clarament per a la Secretaria tècnica del Llevant. Eh, és el perfil, jo de seguida, no sé si estàs d'acord amb mi, eh, quan eh, he sentit aquest nom m'he recordat molt de, de Felipe Caicedo. Sí, és que además eh, físicamente guardan un, un gran parecido, la operación además seria muy similar y, y son futbolistas con un gran potencial, pero... pero en horas bajas. Y como bien dices, es el elegido por parte de la dirección deportiva. Incluso esta tarde el jugador ha estado hablando tanto personalmente, tanto con Kiko Catalán como con Manolo Salvador y, José Luis Mendilibar, eh, está apretándole al Fulham y a sus agentes para que la operación salga, quiere jugar en el Levante, quiere volver otra vez por sus fueros, tiene 29 años y, ojalá salga la operación porque lo cierto es que tiene buena pinta, es uno de esos perfiles eh, que parecen hechos a propósito para, el Levante en las últimas horas de mercado. Crucemos los dedos porque no creo que vaya a tener ya tiempo el Levante de, trabajar evidentemente en ninguna alternativa, pese a que casos hemos tenido aquí, como el de Martins, que llegaron después de muchos días de, de estar el mercado cerrado. Sí, bueno, pues eh, esa es la situación. Eh, per cert, en el Twitter d'un famós periodista que domina molt la Premier, com Guillem Balaguer, parla de que no hi haurà problema per que el València acabi fent-se amb Negredo. Encara no tenim confirmació oficial. Resten 2 minuts i 45 segons per a el tancament del mercat. L'última, Rafa, imagina que preocupació no Rios per lo que s'ha vist de l'equip Eh, en las dos primeras jornadas. Sí, eh, es un hecho, es una, es una realidad que el equipo, aunque mejoró en, en Bilbao, no lo hizo lo suficiente como para rascar puntos ni tampoco para, para convencer y disipar esas dudas que ya dejó la primera jornada. Sí que se está celebrando, sobre todo de, de puertas para adentro en el vestuario, la permanencia de Pape Diop porque fíjate que durante <laughs> todo el verano lo, hemos visto fuera, incluso el pasado sábado el entrenador eh, reconocía que lo había dejado en la grada porque su traspaso a Olympiacos parecía inminente, pero las circunstancias se han dado de, una manera que al final resulta que el fichaje más inesperado y tal vez uno de los grandes refuerzos del verano para el Levante va a ser el de Pape Diop. Esperemos que rinda como, como esperamos de él. A la fin siempre acaba siguiente el fichaje del Levante. No se va, es queda, rendispe, que es muy profesional y le aporta montar con su granota. Eso sí, 3 millones de euros deja de, ingresar el Levante, porque el Olympiacos ofrecía ya dos y medio fijos más 500.000 en variables. Económicamente era una operación muy interesante por un futbolista que que dentro de unos meses se eh, marchará libre Eso y sí. que tenía también elegido el, el, recambio, que era el Gato Silva. Un momento, un momento, perdona, 11 i 58, comunicat oficial del Valencia. en el l'encapçalament fica... No, no és. És eh, el comunicat... Algun dels que ha retuitejat el, el comunicat oficial del Baró Negredo. Falsa alarma. Falsa alarma. <laughs> Perfecte. Molt ¿alguna cosa más que fechir pues rápidamente? vamos, vamos a esperar, estamos mirando el reloj, me imagino que de aquí unos minutos sabremos si sí o si no, a ver si tenemos aquí o no a, a Rodallega. Bueno, pues eh, mentrestant, eh, Perasovic, que ha començat avui a entrenar y que deia eso de la seva plantilla. Yo creo que el tiempo nos, eh, nos va a dar razones o, o quitar razones, pero teóricamente lo hemos hecho cambio por tres jugadores, fichamos cuatro todos los jugadores que fichamos son buenos jugadores sin, ninguna duda. Después de una semana de entrenamiento puedo confirmarlo y puedo confirmarlo todos que sabíamos. Todos van a ser eh, un plus para el equipo, pero más importante es cómo se acoplan y cómo funcionan eh, junto con el resto de los jugadores que tuvimos el año pasado. Esto nos dirá tiempo, ¿no? Les de Belimir Perasovic, el eh, jugador de, eh, perdó, l'entrenador del València Bàsquet parlant del que guanyava i el que perdia la seva plantilla. 5 segons, i a la tornada d'estos 5 segons sabrem si Álvaro Negredo és o no futbolista del València en la tertúlia, que comença ja. Esports 97 nit, la tertúlia. La tertúlia que a les 12 eh, de la nit i un minut no té encara constància oficial si el València fitxa o no al Baró Negredo, però comencen, en el moment en què ja són les 12, a esvair-se les eh, opcions de que el futbolista puga arribar al València Club de Futbol. De qualsevol manera, Eh, eh, estarem per veure si en la Lliga de Futbol Professional eh, s'inclou o s'arriba a temps per a la inscripció de Negredo. Ja sembla que Hugo Rodallega no aplega lleva Antonio Esportiva i va ser complicat pel que estem veient que Álvaro Negredo també ho fa ja al València Club de Futbol. Comencem la tertúlia de dilluns en la qual eh, tenim eh, el nostre bon amic Salva Folgado. Hola, Salva, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manol? Bona nit. Pues sí, com tots, no? Revisant el Twitter, refrescant-lo cada 3 segons, no? Eh, crema el mòbil ja, tot el, tota la vesprà, però fonamentalment en els últims minuts, pues, refrescant el Twitter, a veure si arriba una info d'última hora perquè el telèfon tampoc te l'agarrava ningú y a partir de ahí es muy complicado eh, en estos en estos minutos previos que restaven per al tancament del, del mercat de fitxatges Manol, coneixes alguna novetat? Al, a la fi, excepte sorpreses, sembla que no, que no arriba Negredo uh mhm. -huh. i pues, el València té un problema que... se queda sense bomba sí. ara parlarem d'això és eh, en nostra president de tota la vida, eh, hem compartit molts anys tertúlia, jo volia que se sumara a este nou projecte d'esports 97 nit. És el millor president de la història del El millor president de la història del València, en efecte. I així està amb nosaltres, eh, i és un plaer immens tindre-lo així que ja sentat a esta, a esta taula per a parlar de futbol i per a xerrar de futbol, a Jaume Ortí. Hola, Jaume, què tal? Bona nit. Muchas noches. Muchas noches, que os ho abans. Benvingut a este projecte que esperem Moltes siga el teu. Pues sí, la veritat és que tornar a algo que puguem recuperar i que la gent vol i vol sentir, pues, a veure si són capaços d'il·lusionar-los i saber que així a tenir una tertúlia de la que ells volien i, i presumien. Bueno, pues eh, eh, això és el que anem a intentar. Almenys, com dèiem, que siga un projecte per a tota la gent que sentís València sí. d'una manera o d'una altra i que, i que el tinguen i que el tinguen en, eh, bueno, pues, eh, eh, en tot eh, eh, el seu esplendor una tertúlia per a poder disfrutar-la s'incorpora també un nou company eh, que porta molts anys en això de la informació que ha estat front d'un diari digital com és Sorta Notícies i que al qual conec molts anys i que també és molt futbolero i que segur que va disfrutar d'aquestes històries i d'aquestes tertúlies Manolo Furió, què tal? Com estàs? Bona nit. Bona nit, benvingut. Moltes gràcies. Bueno, pues... Eh, ara sí, tenim eh, la confirmació de Superdeporte. Anem a veure si és o no la definitiva, com que Álvaro Negredo és nou futbolista del València, estem esperant-la, està obrint la pàgina, però bueno, eh, està siguent una nit de bojos, eh? Una nit jo penso que algú ha demanat tiempo com sí, perquè sembla que ja n'hi ha eh... n'hi ha una pàgina, però clar, eh, no, no podem fiar-se de, que no, de que no siga un fake, val? Eh, que fica, este és el nostre número 7 i, i la samarreta d'Àlvaro Negredo, però de moment eh, estem esperant la confirmació eh, eh, per part del València Club de, de Futbol. Suspense. Suspense, suspense, en efecte, perquè cap de les fonts oficials de moment eh, és incapaç de comunicar absolutament absolutament res. Bueno, pues eh, anem a veure si... Crec que tenim ja Carlos Fox. a veure si podem ja confirmar la notícia. Carlos? Sí, sí, ja està. Ja és, ja podem dir ja que és, Álvaro ja Negredo, 12 i 4 minuts, jugarà al València. Ja és, ja és, ja és. Eh, Fondo. Quita, home, Jaume! Què passa, bonico, com estàs? Què has fet? Has demanat temps, no? 5 minuts. Sí, res. 5 ja minuts. És, Això és la pròrroga de l'àrbit. Ja és, I ho han ja fet en la pròrroga, com alguns gols mos han focat últimament històricament, doncs este és al revés. La bomba era retardar, però... Ahí està. Ja és, xaume, mare meva. Ha costat, eh, Carlos? Eh, fins a ultimíssima hora... Eh, eh, però, atene, que, que mostré salvo tot l'estiu al bord del precipicio... I que n'hi ha gent que està tocada de, del menisco i en una retrasa xina poden anar a pacte, eh? Madre meva, però bueno, jo que sé, al final al final, ¿qué vos que te diga, tío? Eh, bé, bé, bé. Fichache, fichache, i el València té tres davanters espectaculars. De categoria. El València té tres davanters espectaculars. Hombre, Xep, quina manera de patir, tu. I... <laughs> Quina manera de patir. Bueno, pues eh, ara ja està clar, o sigui que la foto que ha ficat sí que era oficial de València de Futbol dient este és el nostre dos al número 7, sí. eh, amb el qual hem de saber eh, quin dorsal li tenen reservat a Joe Pereira, que s'havia quedat el set, Carl, este, Carlos? en, queden en dos minuts. Vale, perfecte. Deu. En deu minuts tornem a establir connexió Superdeportes. Per tant, 12 i 6, esperem les vostres opinions en arroba esports97nit, arroba esports 97 nit, el 97 en número, eh? Per a que pugueu eh, eh, opinar absolutament al voltant del fitxatge ja confirmat des de les 12 i 4 en esta sintonia d'Álvaro Negredo per part del València Club de Futbol en Esports 97, com sempre, intentant donar-vos la millor informació cada nit, a més de la tertúlia i l'anàlisi. Bueno, senyors, Álvaro Negredo, què vos sembla? Un gran fitxatge. A tu t'agrada, Manolo? A mi m'agrada, sí. Em pareix un davanter bo, en experiència, que s'ha partit la cara en, les, en la lliga anglesa, que, no, que sempre és complicada, i jo crec que és un bon reforç pel València. Home, a mi Salva i Jaume. Pues m'agradaria a mi saber un poquetet, sabeu que n'hi ha uns flecos un mm. poc complicats uh mhm. -huh. en quant a l'obligació de la compra i bueno, aquests detalls pues, és, són purament econòmics, no? però també eh, a mi pues, pense que en el conjunt m'agradaria saber-ho. Supongo que en estos dies se sabrà, però per descomptat a nivell deportiu, a nivell humà i a nivell com a persona. Però sembla que, sembla que l'opció de compra està fixada en 27 milions d'euros. Pues, per això t'he dit que això és molt important. Obligatòria. El problema és que siga Si és obligatòria, pues clar, és obligatòria. Però eh, jo estava dividint un poquet el tema deportiu en l'econòmic, per això estava matisant que era important saber les xifres que, que s'han acordat, no? Però sí que deportivament penso que és molt difícil considero un delanter que ha demostrat la capacitat igual que té el luchador que és per l'equip i pense que és un fitxatge de, de, en la història de València dels més espectaculars que se poden produir ojalà tinga la sort que sea la sort de tots Saps què passa? Que la pel·lícula canvia molt, Manolo, eh, respecte a l'hora de parlar de Negredo avui en dia com quan eh, Negredo, per exemple, competia en Roberto Soldado a l'hora d'anar a la selecció. Uh mhm. -huh. En aquell moment, així, mm, tot el món era de Soldado, Hoy en día, Totelmón es de, es de Negredo Y en aquel momento, la persona que decía que Negredo era un futbolista superior a Soldado que es algo que yo personalmente pensé, pues eh, mm, era mal mirad era criticat, era cuestionat o era antivalencianista Hoy en día, Negredo ve al Valencia y Negredo ya es la bomba lo que cambia la, película respecto a si un futbolista está o no desde la plantilla del... Valencia la camiseta. Del Valencia o, o, Es que lo que cambia lo que te abore Soldado si tenia la camiseta si del València... Ja, però, però és el mateix futbolista, ja Sí, sí, però un jugador eh, la camiseta no la du i el que no estava la va dur, entonces és potencialment sí, no, és decisiu. Sí, sí, estic d'acord, però per això t'he dit que el que canvia la... Claro, no, canvia la, la pel·lícula. A veure, que, te... que no m'aclaris que tu. A tu, Negreu, t'agrada? Jo crec que és millor que és millor el futbolista que eh, Soldado, eh, eh, i ja ho deia quan Soldado era així, eh, la eh. bomba, i quan Negredo anava a la selecció i Roberto Soldado no anava, así la se tiraba del moño y yo pensaba que, que Negredos era un futbolista más completo que, que Roberto Soldado. Pero si pensaba eso, fa un par de temporadas, continúe pensando el mateix. Me sembra un futbolista más completo que Soldado, que te dona más cosas fuera del área de las que Soldado te donaba, porque Soldado es un de área. Te va a donar más cosas fuera del área de las que te dona Paco Alcácer, porque es un futbolista más completo. i espera que Paco Alcácer creixca i arriba a aquest nivell, però avui en dia Negredo és un futbolista més complet, eh, aguanta millor la pilota d'esquenes, és molt paregut en este sentit a l'hora de jugar d'esquenes a Carlos Baca, el futbolista del, del Sevilla, i és un futbolista que te da més coses des de fora de l'àrea, independentment de que dins de l'àrea també, pues és un golejador o un, o és un killer. A mi m'agrada el fitxatge de, de Negredo, eh, i efectivament també m'agradarien conèixer tots els flecos de l'operació perquè és un futbolista que té una edat també eh, important i no oblidem que la sessió eh, si és opció de compra obligatòria que però que estigui llegint de gent que eh, maneja perfectament informació al voltant de la lliga anglesa és una sessió amb opció de compra obligatòria pues igual la pel·lícula canvia però és cert que la il·lusió torna a disparar-se Manolo perquè no sé si Negredo per a molt serà la bomba o no però el que avui en dia eh, és constatable és que la bomba probablement siga la davantera del València uh mm-hmm. -huh. Negredo, eh, Alcácer i Rodrigo no oblidem Negredo, Alcácer i Rodrigo van atacar per a, per a València guai, no, a mi me sembla un bon fitxatge Negredo eh? jo crec que la, que la dupla Negredo Alcácer pot donar molt bon resultat me pareix que són dos jugadors intel·ligents eh, que se poden complementar perfectament i jo crec que l'experiència de, de Negredo li pot vindre molt bé a Alcácer el que me dona més por és que li tape la, mm. la projecció a Alcácer Bueno, llisco uns lleugers missatges i vos recorde arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, el 97 en número. Andrés Nicolau diu, según Sky Sports, Falcao no ha pasado el reconocimiento médico y no fichará por el United. Juan Radio Bomba, eh, Negredo al Valencia... Més eh, Emi Pujadas diu Ah, sí que sí, tenim plantilla i equip per atorar on ens mereixem eh, J. Domènech diu Muy feo gesto hacia Joao, jo enfadado Leo Marín Diu confirma a Carlos Bosch que, Negredo jugará en el Valencia la próxima temporada. Tony Diu, para mí Negredo no es una bomba, es un bondavanter, pero pero en París carno, carísimo. Eh, Juan Dolz, que le dona la bienvenida a Manuel furio en de en nit. Y también José Vicente García Lario, un habitual desde Granada, que ya sentía cuando estaba en mi otra casa, eh, que també li envia una abraçada molt afectuosa a Jaume Martí. Però crec que tenim novament eh, eh, comunicació amb el diari Superdeporte eh, amb el seu redactor en cap, Carlos Bosco. Hola, Carlos, bona nit de nou. Què passa? Sí, és que tenia alguna crida important, no me facis dir més. Val. Estàs parlant en Negredo, no? <laughs> Eh? Estàs parlant en Negredo. Era Negredo, era Negredo, era Negredo. Escolta, Carlos, <laughs> eh, eh, jo tinc la impressió de que el València tenia fet el fitxatge ja uns minuts abans i que ha esperat a les 12 per a pegar el col mediàtic jo ho he pensat, però m'estaven assegurant que no, que al final és d'aixina, eh? Ah, sí? Mm. La persona que tenia jo a l'altre costat del telèfon bufava molt, Manolo. Bufava molt. <laughs> Pues, bufava sí. molt. Això és, això, és que però... ho han, això és que ho han tancat a, a última hora. A l'altra banda del telèfon hi havia una, un uno patinte. Eh? Sí? Vols uno dir? patinte, eh? hi ha uno patinte. Eh? Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. 27 milions d'euros diuen que és l'opció de compra, Carlos. Sí, bé, me crec, me crec que en principi era de 25 i que a última hora... Sí, Dos en variables. Exactament, jo, jo no, no sé dir-te exactament aquests datos, però van per ahí, eh? Uh -huh. Van per ahí, però puc assegurar a la gent que s'ha patit molt, eh? S'ha ficat molt complicat. S'ha patit molt. S'ha patit, s'ha patit molt i n'hi ha que valorar, i no poc, l'esforç... Del futbolista. Del futbolista. Sí, señor. Eh, menos dinero en el Valencia que en el Manchester City. Guaña mod menos, no? Menos dinero en el Valencia menos. que en el Manchester City. ¿Y el contracte, Carles? Carlos? ¿Perdón? El contracte serà més llarg, también, entenc. Será un contracte llarg cuando el compren? Sí, eso que, lo que tú estás pensando, eh, Salvoret. <laughs> es lo que tú estás pensando. Creo tú, Salva. No, no, no, no, jo te pregunte, perquè habitualment quan un futbolista d'aquesta característica, amb un sou important, arriba a un altre club, el que fa per a tractar de no perdre tants diners pues és tindre un contracte llarg, suposa que per allà aniran estir-se, Eh, no? Efectivament, això és el tema, això és el tema. Uh Diguem-ne que, mm, vaig a ficar exemples, si en el City li quedaven per cobrar en, en 5 anys eh, 10 euros, pues així es cobren 7. Correcte però acabarà cobrant-los igual, més o menys. sí, sí, però per diners, eh, guanya menys. Sí, no, però, no, guanya, guanya menys. Però sí. al final eh, són dues operacions que ha que contemplar per separat, el, el, la part econòmica, que és la que estàvem preguntant, que lògicament no s'ha dit, i la part deportiva, que per descontar pense que ahir van haver pocs dubtes, per tant, eh, de categoria la part deportiva, i quan se fiquem avui cara els números, doncs pense que, que la quantitat és important, sense saber també i valorant que el jugador ha renunciat a part, però que al gener tot serà una quantitat molt gran, molt alta per lo que és el València, però ahí està el jugador que, que és del nivell que, que el València aspira i per tant la bomba, diguem el que vulgui és la bomba encara que ha sigut, pues, ha vingut retrasat 5 minuts, però és la bomba. Atende, home, al final, mira, el, le, la gent ha de dir les coses clares. Quan l'uno parlava de bomba, parlava de Negredo. Si sí. algún edredon le creu que no es una bomba, es una opinió i té no, no, dret de pensar. Vamos, Ara anem a parlar d'això. Jo ¿eh? no, no, no ja, perquè una bomba, estaba hablando de Negredo. No, el motivo es per mi. O sea... eh, jo que estaba hablando de Negredo, pero nunca que ho asegure yo Jaume Ortiz, Salvador, o Manuel Montalt. ni ha una, un, un, un, una prova inequívoca Bruno parla de hay un viaje que puede ser definitivo sí. y hablen de más en van de viaje y reunirse en el representante de Negredo. Pero al final eh, casi ya es anécdota. Eh, si costa 25 o, o 28. Mm, això són vas jo, Jaume, el que tú estás diciendo. Sí, home, a la sí, però tenim obligación también de defender la postura económica perquè també és una part important de la supervivència d'un club. Per tant, això serà més antipàtic, però nosaltres, a mi personalment, m'interessen les dues bandes. Sí, no, no, però vale, pues jo on vaig és a la porta del Superdeport d'avui, que és el que estaven comentant antes de que penjara per, por la llamada roja, ¿no? Mm. Eh, es que tens a Rodrigo, a Paco i a Negredo. No, no, que, que escolta, xapó, eh, jo n'hi ha pocs equipos... Mira, l'únic equip que pensava que podia tindre uns davanters d'un nivell important era el Manchester United, i resulta que pareix ser que Falcao s'ha desfet. Si s'ha desfet, entonces ja... Sembla... tot el team, però jo, jo Sembla que la prèvia, perdona, dona permís a l'Arsenal United per a tancar els eh, fillatges tant de Welbeck com de Falcao. Sí, sí, jo, però... demora, pot ser que Falcao sí arriba al United. Al final, la reflexió que jo m'estava fent eh, per escriure és anem a treure equips de la Lliga Espanyola que és on competim en guany, a veure qui té millor davantera que el València. Ai, Valent. A qui té millor davantera que el València. Bueno, pues ha dit una cosa, Furió, que me pareix molt interessant, lo único que vol... no conec, Bueno, en ese apellido no puede ser mal. Un apellido futbolístico Vale, vos algo. Eh, yo lo que estaba a referirme es que de alguna manera ningú, ningú volguérem que el que vinga este jugador a València pugui perjudicar mínimament a una progressió fantàstica del nostre Paquito eh, Van Basten, com tu dius. Per tant, eh, és una opinió també que ha que dir-la, però en la satisfacció que sabem que el València no és igual en els dos delanters que té a que vinga un crac d'aquest nivell. Per sí, tant, a mi jo som molt... Ha que pensar en global i individualment, pues sí, a vegades pot haver que perjudiquen banda, però tenim que ser i reconèixer que el que interessa primer que res és el València i a partir el l'interès pot ser ja molt jo, personal. Jo, jo soc molt de, de Paco Alcácer, de Paco Van Basten Alcácer, jo soc molt, sincerament. M'entusiasma veure un futbolista que té un don i, i la fam que té m'entusiasma, però al final jo vull que estarà en Champions l'any que ve. Sí, señor. Y no le peguen más voltes. Nada, y no te mes voltes. Nada, no lo volveré a hacer, como diría <laughs> algo. ¡Ale! Carlos, gracias. A ver, bueno, y Felipe Augusto este, ¿eh? Y Felipe Augusto, Mucho Para, vender. Después te envío un WhatsApp para que me digas la portaveta, ¿eh? ¡Hola, Sevilla! ¡Au! Ale, adeu. Noche y... Diwit. Bueno, entrem en aquest debat. Eh, mm, anem a sentir nuevamente a Nuno el divendres en sala de prensa, el que, el que va mm. yo le puedo, puedo decir que va a llegar la bomba, va a llegar un jugador fantástico. Bueno, va a llegar un, Agarre, un muy buen jugador. a un, buen jugador machos, ¿eh? un jugador que, nos, que, que, va a traer cosas muy buenas al equipo. Una bomba. És el baró negre d'una bomba, senyors, 12 i 18. I vosaltres també. Arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. Vos pareix el baró negre d'una bomba? Home, estem parlant d'un davanter internacional que en la Lliga Anglesa fa gols, que en la Lliga Espanyola fa gols, que no s'amaga, que té gol, té... jo el que l'he vist en la Lliga Espanyola, no tant en l'anglesa, és que és treballador, no és una, no és una estrella que s'amaga en, un, en un racó de l'àrea esperant la pilota i que els demés es, li facin el treball. Per uh -huh. això jo crec que és un bon complement per pa, Paco Alcácer, si al final no una aposta per una dupla Alcácer-Negreu, que jo espero que sí, perquè si no al final eh, me sabría mal que, que esa, esa progressió que té Paco Alcácer se tallara. Sí, però d'alguna manera, jo el que antes me referia justament a això, és que és un punt de vista molt particular en les ganes que tenim que Paco Alcácer triomfi. Està clar, està clar, que al final no som... El que vull dir-te que tenim que tindre la vista un poc més llarga i pensar en l'equip. Entonces, mm. és possible que Negredo li aporte molt al conjunt de lo que és el València i, és possible que pugui perjudicar en part, però la qualitat que té Paco i el futur que té Paco pense que al final per això, anirà al puesto. Per això no? que me pareix un futbolista interessant en el sentit que pot arropar a Paco Alcana No, li pot també, donar molt... Eh... Perquè la seva experiència li pot, experiència, li pot ensenyar també. I també la garra, la, tu saps que la manera de jugar d'aquest jugador... I una cosa que per mi és molt important és que ell ha complit l'aventura en Inglaterra, però els últims, vamos, els últims temporades que feu en Espanya ha estat molt millor per a mi que el conjunt d'Inglaterra. Què vol dir? Que està acoplat a conèixer el, el futbol espanyol i que este no tenen que començar com els brasileños que se passen un any deprenent la Yahoo. Mm. Pense que este ho ha mamat i ho va demostrar el primer partit. I sobre el tema dels diners, jo faria un, un incís només. Uh mhm. -huh. És a dir, parlem de 27 milions, no? per Enzo Pérez se parlava entre 25 i 30, no? No, jo és que... No, bueno, jo no crec que no, tu. Jo crec no, que no... Jo, quan parlàvem d'Enzo Pérez en, en un altre programa i fa temps, jo personalment penso que era una despropòsit la quantitat que se parlava, donat l'edat que tenia i les circumstàncies, perquè al final el gol tu saps que se paga més i bueno, pues jo crec que, <clears throat> que en aquest tema me pareixia exagerat vull dir que també és possible que així per la xifra mos, mos Pero es que es lo que estén parlant también, pues, eh, el gol se paga y eso es una garantía. Sí, señor. Folgado, ¿para es una, bomba o no es una bomba Álvaro Negredo? Yo creo que para Nuno, evidentemente, y lo explicaba Carlos pues... <coughs> Negredo és una, és una bomba. Tot això ve derivat del que ja vos contàvem també la setmana passada. Sí, sí, que sí. Nuno prioritzava la posició de davanter centre a l'hora de reforçar l'equip. Per això parlava d'una bomba. Realment, perquè per a ell era vital este futbolista. Realment, si, si pentines el mercat internacional de bons eh, davanters, eh, en eixa llista està sense dubte el nom d'Àlvaro Negredo. Uh -huh. I mhm. afegint el que deia jo abans sobre el futbolista que era Negredo en el Sevilla, eh, etc va ser totalment injust que este futbolista no formara part de la selecció espanyola en l'última eh, participació en el, en el Mundial sense dubte a mi no m'entrava en el cap que Negredo no estiguera en esa llista i per exemple estiguera eh, Fernando Torres ja hem parlat molt de Fernando Torres no vull tornar a entrar però fins i tot David Villa i per a mi Villa ha sigut el davanter més gran que ha jugat en Mestalla però el nivell de Negredo de, de la temporada passada i és cert que l'últim tram de la Premier no el va jugar amb el City li va guanyar la partida a Checo perquè bueno, Pellegrini tenia que estava millor però jo crec que Negredo, i ese tram inicial de, de temporada, la mitja temporada de Negredo hasta que desaparegué de les alineacions del City va ser eh, fantàstica per a un futbolista que acabava d'arribar Manolo i que se batejava en una lliga tan complicada i tan difícil com, com la Premier per a mi personalment, bomba, bomba, haguera sigut Falcao. Falcao per a mi sí que haguera sigut una incorporació bomba. Marco Royce també haguera sigut per a mi una incorporació bomba, però Álvaro Negreto, sense dubte, i ho he dit abans, me pareix un molt bon davanter, de lo millor que avui en dia hi ha en el, en el mercat, encara que també sóc de l'opinió de, de Jaume i de l'opinió d'un oient, mm, probablement siga massacar, però eh, l'altra reflexió la que feia Manolo, que el gol se, que el gol se pagui, desgraciadament avui el gol en dia pues eh, se paga car. El gol se paga car, el gol en el València estava encarnat en un principi per Paco Alcácer, també per Rodrigo, del qual no hem vist pràcticament res perquè es va lesionar, però esperem que estiga prompte, i també ara de l'Alvaro Negredo. Ara sí que les, davante, les defenses contràries, senyors, tenen un problema amb el València. No, no, se dubte la davantera, pero eso yo dije bueno, efectivamente <clears throat> la reflexión, igual Negredo mm, Pochero no la bomba independientemente de opiniones, pero Negredo eh, afechita al Cáceres y afechita a, a Rodrigo, está la davantera y yo creo que Jaume eh, a la corta. es es es una bomba y con día el y Guadicarlo Carlos Bosch pues, hauríem de fer memoria, pero... jo suposo que en breu ja funcionaran super reportatges de comparativa de davanteres de, de la Lliga i una de les més completes, sense dubte, és la del, no, és la del València, segur, eh? I en un futur espectacular. I en un futur perquè eh, sumes l'edat jove i la projecció de Rodrigo i Alcácer a l'experiència l'únic problema que jo veig, Salva, és que els tres junts veig complicat que puguen jugar no, no, jo crec que no van a jugar no, no, no. entonces, pues, lògicament tindrem no. que veure aquí qui menja més part d'aquest pastisset... Jo crec, perdona Jaume, que és més compatible per lo que va fer la temporada passada en el Benfica entrant sempre des de banda, perquè era Cardozo el puntanato, i ell entrava des de banda, més compatible Negredo, Rodrigo, que que Alcácer, espero equivocar-me, que Alcácer no, no no li troba un lloc en D'alguna manera, l'ofici que té Negredo i Alcácer és més paregut. Coincideixen. Rodrigo, sí. lògicament, té unes altres virtuts que no són de l'altre centro, sí. però és més complement dels altres dos. És clar que estem parlant de que no pots tindre un jugador fijo i dir i ahí acabe, sinó té que haver algú que lògicament tindrà oportunitats de mil maneres i per tant eh, és clar que té que tindre una posició la més cara crec que si arribem a lo que estàvem antes sentenciant és molt difícil que hi hagi un equip que tinga a Negredo i al Càcer per marcar un punt concret no? mm. i això sí que és indiscutible i això sí que al final no és una bomba, això és un, un, un tro final de categoria Sí, eh, és, és evident que sí Manolo, perdona, igual Nuno li troba una ubicació entrant des de desde la segunda línea o desde la banda... Es que, todos no caben, eh? No, no, no, no, no, Pero, no, no, no, Igual igual que Rodrigo se va a habituar en el seu a jugar en banda, Rodrigo un, era un davanter centre cuando van a, quan va mm. inferiores des del Madrid. ¿Por qué no? Porque és molt jove, a trobar acomodo en banda Paco Alcácer, Y si no, con deia Jaume, la temporada es muy larga. eh? Ya ha temps que que juguen els dos, Teniendo en cuenta que, que uno juguen dos puntes, que esta es una ventaja... per, a, per als davanters. Nuno juga en dos puntes, encara que uno el tira a la banda, però juga en dos puntes. Bueno, fa ser... ha jugat fins ara en Juga en puntes. un punta, però fa servir-ne dos en l'onze inicial, que jo crec que és, que és, que és un debat... Mira, ja, ja, ja que entrem... Però, juguen, dos, entrem però, juguen, però juguen els dos davanters. Sí, sí. però no juguen dos davanters. pero no, pero dos De, no, Manolo, juguen els dos davanters. Eh, si de És si Joel come, eh, a alinear Joel de la tela de No, no juguen dos porters. Fa servir dos porters, pero no dos de lo matéis A hora de jugar... jo que no de lo mateix. Sí. en tres davanters dos, encara que uno no estiga la segunda posición però que juguen dos, Manolo. És més fàcil per als tres trobar acomodo, perquè si ja deixi de juguen dos, encara que un estigui en banda, si l'altre està en banqueta, en el moment fa un canvi, entre el tercer davanter però i juguen els tres. que tenia Matí i, i Jordi Alba, no? Que tu saps que en dos sí, laterals sí, esquerra sí, sí, sí. o arribava a jugar en, en dos interiors esquerra perquè els dos se tornaven mm. per tant això és una cosa que podria ser podria ser que dins d'un partit pues, que puc utilitzar-lo però el que pensem que l'ofici de cada un els dos que d'alguna manera configuren un Unos Negredo i Paco Alcácer. dos. I Rodrigo, jo el que penso és que té més propietats per jugar en més d'una posició. Mira, la, la, la evidència que eh, Nuno fa servir dos davanters però juga només en un és que si es lesiona si continua lesionant Rod Rodrigo de uno vulgui i es establisca pronte ja veurem qui juga en la dreta si Fegulí o Negredo o Alcácer No, no, si Rodrigo no està, Manolo jugarà a ver, Willy. Aleshores, ah, no fa servir dos davantes. Juga en un davante. Pero yo parlava de... Fa servirle dos? No. fica dos en el camp, pero uno no juega no más antes, no más antes. No, si, juga, si, si jugara Rodrigo, jugaria Rodrigo y Negredo o Alcácer. Si te té que fer un cambio de davanter, entraria el tercer i participaría els tres, per això t'he dit que per a un davanter és més fàcil jugar en el València avui en dia perquè juguen dos d'eixida encara que un estigui desplaçat a la banda N'hi ha un jo, problema però jo crec que l'aposta del València té que ser una dupla Negredo-Alcácer no hauries de canviar el sistema, canviar el, el 4-4-2. En, en casa podies jugar tranquil·lament. Bueno, casa sí, i segons quin rival. És un però, tema ja de Nuno, Manolo. Sí. No, no, està clar. No, no. és, lo que ja diu, lo que ja diu és que Ute... I... Ja estem parlant, ja estem jugant d'entrenadors, però claro, bueno, sí, exacte, sí, sí, sí podia canviar el sistema 4-4-2 i en dos. Però n'hi ha una cosa que és evident que si Fegolí part de lo que varen veure el divendres i aquests ramalassos que tingué i els moments que tingué mm. si Fegolí volguera seria titular, El que no perquè en la posició de, de la seva posició no n'hi ha ningú indiscutible, Jaume, indiscutible, sí senyor o sigui, mm. dependís d'ell totalment I, mm. i ha demostrat que quan vol fot, per tant el que xue, <laughs> per això estava dient el que xue des 3, 2 o que en xue 1 va, va ser molt lo bo, no, lo bo és que el València de, tinga alternatives que, no, no, per descomptar per desgràcia l'any passat pues era quasi ahí un claro. y, y lo que está interesante Pero en esta también... temporada es que por lo menos se ve que n'hi ha una competència en la plantilla però això aquí beneficia? de que els jugadors que tenen la, la capacitat a, a i no, no la trauen a quan la veuen la competència en el cas de Fegolí que té que traure el que té dins i aquesta categoria que té que a vegades eh, pareix que se perd perquè els que estan allí al costat que li poden fer mal li poden fer molt mal que si jo sé que tots les, totes les caps pues de setmana va, vas a ser titular no me, no me força un jugador no per si mateixa tinc que estar pendent de que el, que vinga darrere me lleve el puesto fa el que fa sinó per lo que aporta que fa eh, superar-se al contrari, al que d'alguna manera que és el seu rival, i això és importantíssim en un equip. Uh -huh. I a vegades per la mitja se guanya simplement per la competència. La forma d'anunciar el fitxatge, Manolo, no ho hem comentat, molt original per part del, del València, del València sí, i avui en dia, sí, que estan sí, tan de moda eh, el tema comercial, el màrqueting, la imatge, no? La imatge, volia dir la forma que ha tingut el València d'anunciar el, el fitxatge amb la samarreta d'esquenes en la perxa com en una taquilla dins del vestidor, Álvaro Negredo en l'esquena i, el, i el dorsal número 7, per a mi, eh, perfecta, sí, no? La manera que ha tingut el València d'anunciar el, el fitxatge. Sí, això és cosa de, de Doues que altres voltes li hem però, criticat. Eh, en aquesta volta hem any... de llevar-se el barret i dir que ho ha fet de categoria. Però tendries que añadir, pensé, perquè a mi jo crec que no és gratuït ni s'ho ha inventat ningú, lo de la bomba de de Nuno, pense que això també està pensat junt en, el, en la solució que li han donat de la samarreta del set vull dir que ha sigut un sistema per a mi, quan t'heu dit que no estava pensat, segurament li haurà costat al final, però el que l'entrenador ho anuncia, mm, mm, mm, la gent expectant després que arriba la samarreta que és la presentació que ells han originat com a com a sí, sí. novetat. Me. I la sí, tercera, això, que això simplement diga que la sí. gent estiga patint i quan ja eh, s'escapa, s'escapa, que bé, que bé. Sí, pensem que en aquest moment, eh, quan ja veus moltes coses, evidentment pot ser que siga una progressió d'idees unides jo, al final. Jo, Carlos, vos ha dit que qui estava a l'altre costat del, del mòbil Digue, bufava i jo no, jo no vaig saber mentir a Carlos. No Però quin, quin jugador però, en, en però que moments? tot això estava preparadíssim sí. i que jo tinc es que la impressió arranca. personal que no ha sigut tant d'última hora Eixa me la quede per a mi. Però Manolo, quin, Jo te, quin jo te va a dir una cosa. Jo, mira, te, te, tan, puc, tan... te puc dir que un bon company, perdona, eh, company de l'emissora Racun de Barcelona, que estigui el dissabte a Manchester, parla al Negredo i que va dir, dir, dir és que l'he vist tranquil·líssim en, en que va vindre la València. Està, està tranquil i convençut de que va vindre la València. Però digueu-me quin jugador pot donar-li més imatge al fitxatge del València quan l'ha fet ja, quan la gent pensava que s'havia perdut. És que la gent està expectant, ja s'oblida de coses de més. I en aquest moment resulta que Negredo, que apareix, apareix a última hora, bla, bla, bla i els de més ja se n'havien... Sí, no, l'aparegut és estel·lar, l'aparició és estelar Ja han tret un rendiment des de, de lo de Nuno hasta ara, i això no pot estar improvisat això és un tio que a nivell de màrqueting va fer pam, pam, pam, pam i de... la bomba, la bomba saps quina ha sigut? 5 minuts més tard, i és la la bomba sí, sí, el, deixat que passava les 12 mm. i, i haver, i haver fer, fer el fitxatge Fler, jo crec que sí que està tot bé estava, estava molt preparat no? per almenys per a fer-ho però si se donem en compte les condicions que sempre s'han parlat de, que la, de la vinguda de Negredo que era que Falcao arribarà al Manchester City Sí, però és que això encara sembla que se tancant-se. Sembla que ha donat una moratòria no, no, la, la Premier. No s'han donat, inclús no s'han donat. O sigui que... Mm. Però és que... Si, tu, si tu veus l'equip que té el Manchester United independentment de lo que està fent inclús lo que no, lo que lo que té dalt és que és increïble, és increïble. Per tant, jo dic, i aquesta gent on va jugar? Ahir sí que tenien un problema tremendo, tenien sis davanters de categoria, si no eren traspassat o eren cedit. És que cas. parlem molt de vegades dels jugadors, però també jo penso que al final un jugador el que vol és jugar. Mm-hmm. Home, és que si no, estar una temporada no jugar, en Inglaterra, vamos. en lo que plou, pensant que pots estar en València, en el sol que fa... <laughs> Sense oblidar que tens una dona valenciana i que la teua, so, i que la teua sogra que t'estarà eh, <laughs> Jaume calfant l'orella sense parar eh, perquè tornes eh, a Espanya eh, igual la que l'ha aguantat sol la sogra eh? Acabes més, més que la dona la sogra, vols dir? La sogra. Sí. Ser la fam que dia... Entre les sogres, Les sogres que diuen bones són el millor del món. Sí, <laughs> jo puc parlar de... de... Llavors, referència de la teua, sempre ho he dit, això és cert. Bueno, Eh... La meva és molt bona també, jo me la coneix. Sí, sí, sí, jo també la coneix. Fantàstica. Jo, jo, jo dono fe. Jo tinc molta sort, sí. Bueno, ella, ella no és sogra meva, però és amiga... Missatges, Sí. va, missatges. Si, si no, és un país un especial sogres. Va, mira. 12 i 32. Vaig a saludar a la eh. meva si també. Si de tu suegra, eh. llámanos. Vaig a saludar a la meva. Que 12... No, ara toca 12 i 32. Missatges que van arribant a arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. El 97 en xifra, en número. Cercos si diu, ningú diu, però és el fitxatge més car de la història del València, no? Pues si se... Era Joaquín, no? Era Joaquín en 25... 27. 27. 27. Pues serà, pues, serà pues, igual, igualadet, estarà sí. ahí. Sí, sí. De totes no, formes... Ahí, eh, però este no ha anat al Bacete, no? Acabe, no, no este no ha anat al Bacete, està anat a, a, Manchester que està major. Jo no acabe de comprendre massa i se oxímoron de eh, opció obligatòria de compra. Si és obligatòria, no és opció. Escolta, eh, pues que és un fitxatge que no el pots fer en guany i el faig l'any que ve, no, Jaume? Això va dins del fair play este financer, financer, no? financer correcte. Com el que està molt malalt i el metge diu, eh, no dius que estàs, te quedan 3 mesos de vida, diu, no li podia pagar al metge, m'ha donat 3 mesos. 3 mesos més. Por lo mateix. Això és un, un tema totalment perquè era obligat. Òscar, diu, Fegurí jugarà a la Copa Àfrica, així que caben els tres. Bon apunt referència a lo que te preguntava jo, si que sí. falta Rodrigo, qui jugarà? Feguli i Magui. Este ha anat més enllà. Sí, i estan sí, més sí, enllà. Sí, sí, sí. els oients són la bomba. Els oients són, són el millor que tenim. La bomba. La Àfrica, que se xonarà. La bomba, gener, no? la, la, bomba són, la bomba de Nuno, que de Nuno són els oients d'Esports 90 nit, perquè sempre te donen la dada en la que tu no caus, sempre estan ells per a clac donar-te-la. Més coses. Leo Marín diu autèntica bomba seria que Jaume Ortiz torna com a president del València. Seria el millor fitxatge de la temporada. <laughs> Andrés Nicolau. Valencianistes hem de ser realistes. Si un any darrere mos diuen que Negredo ve al València, és un fet. Negredo és la bomba. A hores d'ara, eh, jo és una situació de la qual vas parlar, crec que el mateix eh, dissabte, eh, quan ja estava clar que era, que era Negredo, eh, encara que repetim que era l'aposta d'aquest programa tota la setmana passada, mm. i jo vas dir, Benit, de Pavón i de Postiga, Negredo me sembla la bomba. Sí, és una altra bona reflexió, sense dubte. És no, incontestable, tens tota la raó. Álvaro Cervero diu, eh, Manolo, veus com Negredo estava fitxat? Jo crec que des de la vesprada ja estava, però han volgut mantenir l'atenció, marketing. Jave diu, diu, tampoc nos... Mm, una miqueta malsonant, tampoc nos chupemos las... Que no hemos hecho nada aún. No, no, si ningú diu que se va a guanyar res, se diu que hi han tres grans davanters, que van ser una davantera d'escàndol, amb estos tres futbolistes. Avi Ramírez, presente y futuros delanteros de España, Alcácer, Rodrigo y Negredo. Santi Delgado, gran fichaje. La historia está llena de grandes goleadores jugando a un altísimo nivel por encima, eh, bien, por encima de los 30 años. Eh, Leo diu, lo que està clar és que Negredo és una il·lusió, algo que feia temps que no teníem els valencianistes, fa molt de temps. Eh, Vicent Chiral diu, sentir a Carlos Borges en Esports 96, després de, en, en Esports 97 nit després de fichar a Negredo no té preu. Eh, Ferco si diu Bona nit des de Suïssa, sí és la bomba i damunt en el anunci amb una imatge a l'últim minut és Marca Dowens Kevin Perpinaz de França diu eh, Negredo hizo más méritos que jugadores como Jackson, James o Torres eh, así que es una bomba ojalá igualar al gran Guaje Villa eh, Empujades diu teníem equip simplement això quan temps feia que no respirava esta il·lusió eh, Héctor Villena diu ningú s'hauria agafat un any que Negredo fora del València eh, a dia d'avui i molts hagueren firmat en els ulls tancats és un fitxatge bomba Bolet diu Álvaro és dels jugadors que tenen els grans clubs coneix Espanya i és campió d'Europa i, i Avi Ramírez diu pedazo de delantera cuidadín senyores amunt València Pablo Martínez diu no em pareix una bomba de fet si es compra en 27 anys eh, perdó no em pareix una bomba de fet si la compra és de 27 i obligatòria em pareix car un problema per Alcácer y Peter Mandiu para mí sí es un bombazo eh, Álvaro Nequedo los últimos que han arribado, diu buen fichaje gran jugador diu Diego Ramírez y Francisco Gómez diu que no estén vea al tune-in eh, menú de equipet, no? eso pinta muy pues bueno, un solucionado eh, el tune-in y sí, pinta bien, te té buen equipet el Valencia 12 y 36, la pregunta de cáncer señores, es después del que ha pasado en el día de hoy tres isides dos entradas es decir fora eh, Jonathan Viera, fora Elder Postiga, fora Jonas, dins Felipe Augusto i el Barón Egredo, amb tot el que ha tenit el València, queda una plantilla compensada? yo jo Felipe Augusto no, tinc que reconocer que no conecto, conec molt, per no puc saber... Demà dos y mig al Murciélagos Para bolis que tenim en la relació de Super te van a donar dada esperada no, perada pues, qui és clar, que yo opinara de algo que no, uh -huh. no conec, per tant... És de Nuno, no? Yo lo que no me ha quedado claro Es que si es una sesión i també té una obligació algun dret el València dins no, no, la sessió. No, no, no, és, crec sí. que és sessió pura i dura. Pura i dura. Entonces, aquestes sessions a mi no, no, mai m'agraden que no te deixen la possibilitat de que aquest jugador el pogués fer eh, i que en el futur, quan comença a créixer, se'n diga ganar. Per tant, és l'única dubte que tinc i, per descomptat, no el conec. El València pues, ha buscat, ha intentat dur un, un mig de molta categoria, però lògicament pues, han hagut problemes econòmics de falta de respectar les condicions pactades i, i d'alguna manera van València ha que fer el seu camí espero que ho acerte eh? però sí que m'ha sap complicat el que un jugador quan si se cedeix pues te queda mal cos perquè normalment si comença a funcionar eh, és molt trist que se'n vaja companys jo crec que ha sigut lo, lo del lo del mi centre crec que ha sigut la solució d'emergència de, sí, no? Mm. el, el, plan, el plan B jo crec que es, estaven esperant a Enzo Pérez però Enzo Pérez pues, al final jo crec que els diners se l'han gastat en Negredo per, per a mi molt bé en plan millor que eh, Enzo Pérez i crec que al final si l'entrenador el que volia és un, un altre mig centre pues, al final el club haurà fet un esforç per traure per portar un altre mig centre de la seva confiança pues, serà este, este jugador que no tenim el gust de conèixer però bueno, esperem que doni bon resultat sí, aquesta és la, la una manera Eh, la, la BNI pues, també és el que ha que utilitzar és el, que ha de gastar, exacte el coneix no. Mm. més que vosaltres no? per tant és, sí que és important de, que realment el, la configuració del València pues, tinga una plantilla equilibrada i jo d'alguna manera tots els jugadors que han vingut pues, els dubtes de que cada un va juga i, i qui va substituir teòricament a un a l'altre n'hi ha molts mitjos, mig centres que diguem però no sé qui són els defensius, qui són els organitzadors ahir tinc els dubtes perquè no, no ha hagut igual temps d'aclarir-ho no? els que els han fitxat m'imagino que tindran més informació i esperem que igual que davant estem superil·lusionats pues, en, en el puesto que al final és la, on la maquinària funciona que és en el, en el mig organitzador el mig defensiu i tal pues, clarament tinguem el complement que, que l'equip ha que ser un equip junt a la defensa al final és el que la paraula determina tenim Home, un equip jo crec que Nuno de moment el que està fent és un equip està donant confiança a la gent que, està, que va jugar en la primera jornada que ha continuat jugant en la zona 8 eh? mm confia en Parejo con, confia en Javi Fuego o per lo menos esa de impressió que dona i en, i en Gómez jo crec que si confia serà per alguna qüestió no, igual no. Est, este jugador aporta algo més si aporta algo més tindrà que que aportar algo més de lo que estan fent ara mateix. en quina posició juga? Mig centre defensiu, Jaume. Sí. defensiu. Sí, ve per a jugar si és titular en el lloc de Javi Fuego, si és titular. Sí, exacte. Sí, que, ja, que ja clar, eh? sembla que Javi Fuego, cada actuació que va convencer més a, a Nuno i per tant... No, és que eh. Javi Fuego és el tipus de jugador de que han tingut històricament els equips que no són, venen com a figures però és imprescindible i això jo puc recordar hasta Castellanos mm -hmm. fa que sí des de Castellanos, correcte o sigui, que era un clàssic que no això, però que al final Se jo fa... i 10 més i este jugador, jo l'altre dia, el divendres el veia dic, és que si t'olvides el nom t'olvides la, la humilitat que ve la persona estava on tenia que estar o sigui, professionalment era perfecte i tàcticament mm. increïble per tant jo crec que evidentment clar, necessita algú que el pugui suplir en moments determinats per circumstàncies. Mireu la, la metamorfosi que ha patit la plantilla de València en dos anys, que ens fa un oient una pregunta, arroba esports 97 nit, el 97 en número sempre, eh? arroba esports 97 nit, Vicente Bordera diu, qui queda de l'últim any d'Emery? Que es fa dos, tampoc fa tant. Barragán? Jo crec que queden Barragán, Alves, Alves, Parejo Alves. i mm-hmm. Fegulí. Sí. Piatti? Piatti. ¿Joao Pereira estava? No, jo no. Jo Pereira no, jo, no, jo no estava, no. Sí, no. però no queden més no queda més, cinc fut... Vamos, bueno, igual, igual ja, és... i el Càcer, que el va ser al Getafe. No, però, no, però el Càcer no, no, no, no, no podem contar perquè no, no, no va tindre cap oportunitat en Emery Juegos de la Pedrera no tenien cap oportunitat eh, eh, igual s'escapa algun més per, per eh, algun puesto però en principi queden 5 d'una plantilla de 25 pràcticament. 25 és un percentatge brutal, per moltes, per moltes raons. És que la neteja que ha fet el València en guany és important. Bueno, és que també tenia una plantilla de subvenció dimensionar, eh? n'hi havia jugadors cedits, jugadors que d'alguna manera tenien que tornar a casa eh, tenia puestos triplicats i hasta quatre triplicats. Jo en aquest sentit també, en el tema de, estem parlant molt de les entrades, però en el tema de les eixides sempre a final de, del mercat sempre s'havien queixat una miqueta de la mala gestió del València antigament en les eixides de jugadors, no? Uh -huh. Jo crec que s'ha treballat bé. Eh, igual se podia haver aprofitat alguna cosa. Jo crec que ahí, perdona, Manolo, eh, eh, eh, és el llistó on els fiques i vas a ficar un, un exemple en el mateix secretari tècnic val? I, eh, o, o en dos secretaris tècnics i el mateix president val? quan Fernando Gómez estava en el seu últim any abans de que eh, eh com el amortitzar a Manolo Llorente val? Fernando Pugué era un moment en el que també tenia un, un overbooking de jugadors bestial val? i Fernando va poder desfer-se de molt poquets futbolistes perquè li demanaven que d'alguna manera traguera diners d'aixòs futbolistes <clears throat> Manolo Llorente amortitza Fernando Gómez entra Braulio que és un home més de la confiança de Manolo Llorente o que el tenia millor vist o que el tractava millor, el que tu vulguis i li diu com siga, estos jugadors fora i València comença a rescindir contractes Mm. pagant una part proporcional de la fitxa que és per exemple el que passa avui en el del Postiga de dos mm. anys eh, eh, perdona un i se va cobrant un altre que és una pasta correcte que és una i de, pasta. i de Jonas Gonçalves que cobra el 20% de l'últim any que estava de contracte jo crec que allà on fiques el llistó mm. podrà ser més fàcil desfer-te una de futbolistes perquè la realitat és que a excepció de 6 o 7 clubs en el món i el que a tu te sobra no van a aquests clubs la resta estan tiesos Home, però jo crec que el València <coughs> ha ha treballat bé. La venta, de, per exemple, de Matier, de 20 mm milions... Bueno, però és que aquests exemples no és que treballa bé, això són miracles no loteria, ben no? gestionats. ha tot la loteria, que haver factors perquè arriben a que els grans caixos. El València té un èxit tremendo però també el Barcelona també pot anar i fer-li que... quatre oracions perquè el que fitxa també, <laughs> en tot el respecte donar-se l'edat, les circumstàncies i tot també té mèrit, o sigui, el Barcelona té que haver per a fer aquesta operació té que haver algú que puga mm. arribar a ella. El València ha fet el que li tocava, defendre-lo i treure el que volia. L'altre és el que ha, ha tingut que baixar a les condicions del València, xapó del València. De tota manera, jo vos faria una pregunta. Si no haver arribat Negredo, les operacions d'esta espera de, de Jonas s'haver fet? Jo segur que no. Si no n'hi ha un altre... No, jo crec que sí també, eh? No. Jo crec que no. sí, sí, sí. No. Jonas, Jonas no comptava per a res. Pues, Jonas no comptava per a res, per a, per, a, per a res i te vaig a dir més. Ja... Mm un missatge de Nuno en la prèvia del partit contra el Sevilla quan ell parla dels futbolistes que estan entrenant a banda Nuno eh, eh, vol escenificar eh, o, o vol fer arribar el missatge que per a ell és importantíssim com s'entrena perquè com s'entrena se juga i ell necessita eh, jugadors que en els entrenaments estiguen al 100% creguent en el que fan i volcant-se al 100% en els entrenaments i que per això hi ha altres que per a, ell, jo diria, per a mi són grans jugadors i tal, però jo, entrenant en mi, necessite els que ho donen tot. Però el que tu no ja, pots I ja estava dient que hi havia una sèrie de futbolistes que per tindre un futur incert en el València estaven desenxufats, per tant vale. no els volia però això no té res que veure que tu tens una posició que estàs buscant reforçar uh mhm. -huh. arriba el dia de ara eh? i per lo que sigui no estic parlant perquè d'una manera ja havia eixit el jugador si no, si no haver eixit i te falla lo, lo de Negredo, pues al millor per sentir com ho dius, bueno, no és del meu gust però jo tinc que tindre com aquell tinc la marca 24 rems i no vaig a tirar un rem i que vaig a, me, o sea, me obligatòriament i ja és, exacte, me'l quedé, no és el gust me'l me quedé hasta Xener quedé i, perquè, i, vore, i veure claro, si abone, prove, exacte, si trobe algo no, per el camí és que també tu tens que tindre una, la paraula equipo significa que tens les posicions i, i en delantero si te quedes en els dos pues mira, ja me diràs, qualsevol constipat te quedes, però vaig, vaig a la barca. De banda estem parlant d'un un davanter que, que en, que 100, que en 130 eh? partits crec que portava 35 gols. En este jugador, el Donald, lo que passa que... Jonas, sí, el que passa és que jo crec... A veure, Jonas, jo no vaig a dubtar ni un mil·límetre de la qualitat de Jonas, el problema és que quan estem dient que el vestidor de València havia de fer neteja me sembla que és un dels jugadors que estava primer ell que l'equip però jo crec que és un problema lo de Jonas sempre ho he dit crec que ha sigut un problema de, ell De, de, de, de, de en un moment donat en el que es dona compte que és prescindible per al club. I ell automàticament ja com que desconnecta, li va passar la, la temporada passada quan va estar a punt d'eixir i a última hora se li impedís, se li tanca la porta eh, per abandonar, no se li deixa abandonar el club quan se'l volia vendre per la plaça extracomunicari, etcètera el problema d'aquest jugador és que és el tenia... Coco, el Coco. No, no, el Coco no, i l'etiqueta pròpia i no sabia vendre's perquè quan deixava el camp era molt especial per tingut algun desplante eh, quan s'enfrontaren no, els, els aficionats que se va equivocar tècnicament és eh, meravellós, però, però era més xelà que, que no, vamos. Però Jaume, el rendiment en quant a gols, jo crec que ha fet més de 50 però gols. Per això t'he dit que és un delanters una barbaritat, eh? Un tot el que té garantitzat el que vingui al València, el que el València li ha pagat i el que al final... Costa un milió d'euros, recorde. Molt, eh? molt, molt poc. Molt un milió d'euros que va costar. Milió i I va fer gols, gols en seguida que va vindre. No, no, sempre va fer gols. Per tant, ahí te diria jo que si tu te falla el del dentro, el que no vas a quedar-te coixo. Jo és que crec que en Jonas és com molt injust. Crec que s'ha equivocat per per la seva actitud no, però la gent ha sigut en general hem sigut tots però en Llora molt injust per a mi en quant a rendiment i qualitat vale, era, era no, xelat, qualitat, correcte, Parejo també és xelat però el gols que t'ha fet Jonas però Parejo possiblement este any i ho dic eh, així i me tiré la jo crec que és un jugador que necessita estar molt motivat per, però, no, rendir. però motivat no o sigui, Parejo necessita dos coses motivat no, això, te deia, és... te deia Jonas no, no, no, jo, Parejo l'únic que jo crec ara donat el que ha passat i els exàmens que ha passat pensa que és el jugador de més progressió en tots els respectes que té el València per què? perquè té una posició que veure un organitzador com ell jo me comencé a mirar equips però del primer a l'últim mm. i és molt difícil que algú tingui la qualitat d'ell per tant crec i ojalà sigui aixina que la temporada d'ell té que ser determinant perquè en l'equip que va tindre el València vamos, Parejo pensé que tiene que ser el, el conductor del autobús, vamos, sí o sí, y la oportunidad de esa vida. Desgraciadamente, això tindrà que pagar con, pues que segurament quan acabe la temporada el València no podrà retindre-lo. Bueno, dos cosetes, eh, o tres per millor dir, que Joao Pereira es queda amb el dorsal número 12, que Felipe Augusto lluirà el dorsal número 4, que quedava lliure, que per a ah, mi sí. és un dorsal de jerarquia en la defensa i no, no en tenia com aquest 4 quedava lliure i que per a la gent que està preguntant encara que el València ja ho ha dit però ho recordem nosaltres demà a les 8 de la vesprada la presentació del Baró Negredo demà 8 de la vesprada Mestalla portes obertes i abans la de la de Filipe Augusto de matí a les 2 més quart en Paterna però la de Negredo que és la que la gent està preguntant no, no, el futbol és així no, clar, perquè demà, que demà presenten les dos más presentan las dos. Sí, eh, también el Manchester City, que fíjate en su Twitter oficial en español, difícil, pero si es el fútbol, la bestia no rugirá esta temporada en Manchester. Te vamos a extrañar mucho. hablan de, mm, Álvaro, mm, Negredo. Negredo que cuando va, cuando va a aparecer ser el, eh, el tiburón de Vallecas. ¿El tiburón de Vallecas? Sí. Pues mira, Dios. Sí, sí. Era el tiburón de Vallecas, ¿eh? Sí, señor, el tiburón de Vallecas. Pues, ell, pues, Vallecas. No, pero además están en el centro, no tienen una gota de eso. Y el tiburón, pues... <laughs> les ganes justament de pues mira, platja. té raó, sí. Platja. Terra, volien, pla, volien platja. Sempre volen platja, platja aquí, <laughs> home, sempre volen platja. <laughs> El que està clar és que hem viscut unes últimes hores de mercat absolutament boges. Eh, bueno, eh, Carlos Bosca... ara... De... una cosa, Manolo, abans de parlar de, de lo que vulguis, mm -hmm. respecte al mercat, també m'agradaria dir abans me parlava de que li agradaria conèixer les xifres totals de l'operació de Negredo, a mi no, també, bé, però que també m'agradaria conèixer les xifres totals de l'operació neteja del València, perquè és cert que esta, esta vesprada ha fet una neteja important, però quants diners li ha costat això al València? que és el que a mi també m'agradaria Sí, tot. M'agradaria saber, tot, és, Tot, evidentment, per, per això jo estava parlant de la pressió en l'euro, una la podem juzgar deportivament i l'altra mm. econòmicament. En el cas de jugadors que han eixit, pues l'èxit també està de treure el màxim possible, però ja dic el màxim possible perquè realment lo que, quan el València té que treure jugadors que no ells Saps el problema de la fitxa mm. vas a palmar segur. Sí, sí, sí, sí, sí. lo important és palmar lo mínim possible, però sí. tu també saps que a la quantitat de jocs que d'alguna manera, per una manera o altra, vas a, acabar en ells econòmicament, també acabes, si tenen tres temporades pagues una, si tenen dos pagues no, una. és allò de més val pedre que, que, més, més pedre. no, no, és la dit en València, que és perfecte. És difícil vendre jugadors que no contenen ells, mm. perquè els de més se venen soles i el València pensa que seran dels exemples que els jugadors que han vingut a mm. buscar mm. han tret més rendiment, per almenys de l'època de, de Madre Salvo, mm. o sigui, tenim l'exemple de Matier i tenim també l'altre exemple també de soldat, vull dir-te que ha dit una xifra, s'ha mantingut i l'ha tret. Bueno, pues, això també és mm. molt important. de jugadors que no contra el club, repetís, és molt difícil. Jo m'agradaria que... també, perdona Manolo, ja que està Jaume, uh mhm. -huh. preguntar-li eh, que ha viscut moltes, molts moments de tancament de mercat, última hora, quan és president, ¿Alguna anécdota que puedes contar respecto sí. a algo curioso que haya pasado a última pues hora amb el futbolista? Últimament, i bueno, últimament, vull dir, a última hora, verdaderament, nosaltres el València tenia apalabrat o anava a fitxar a Dani, el que jugava al ha jugat al Madrid, recordeu. Sí, sí que, Dani García Lara. El que acaba en l'Espanyol també. Bueno, va jugar en l'Espanyol. I te puc dir que 5 minuts antes pues se trenca l'operació. I entonces, d'alguna manera, el, el jugador eh, que estaba en aquel momento... Lo que di antes, que yo di bueno, pues si no te vas a quedar eso, no? Pues ahí va a ser un tema que el ejemplo contrario a lo que ha dicho porque qué? resulta que cuando ya falla lo de Dani, está en el y tal, Y Jaime y tal, Y digo... bueno, ahora nos quedamos con el centro. Y digo, el problema está, Manolo, que yo con Salva le hemos dado palabra que Chiva al Málaga, mm. y yo pienso que eso, por encima de que nos quedemos... Hay cosas que no se pueden... i en aquest moment eh, compliren la paraula que l'havien donat el València Salva i Salva sent el quan el de Dani s'havia punxat això jo estava parlant de lo uh mhm. -huh. i se'n va en aquest cas eh, per un problema de respecte a, a la persona perquè més uh mhm. -huh. això se va fer lo que d'alguna manera la paraula que s'havia donat sin embargo Dani no vingué i Salva se n'anà allí i se quedà teòricament en un dels menors bueno, perquè tu eres un home de paraula No, no, no, el Valencia, no. El presidente de Refica, no, sembla, <laughs> <laughs> pero que sí. El Valencia. No, bueno, eh, ahí era el Valencia el no, que li havia... Però Dick. Ah, no, pero es que Lorenzo, segons uno, no té res a el presidente del Fica eh? y Ah, el interpretes... El jo, interprete... del Valencia en wine que... yo interpretes... <laughs> Yo interpreto... a favor, pero también Yo inter... Ah, ¿eh? factura, eh? yo factura, eh? interprete, Salva, que en uno eh, lleugerament al futbolista al representant i molt directament al seu representant jo interpreté així després de les paraules de l'uno on diu eh, quan deia que si les persones tenen paraules en fan l'operació eh, no té res a veure amb, amb el Benfica amb el president del Benfica que sí, que tal, eh, jo interpreté sí, però el que el València desliza el València desliza la setmana passada era que qui faltava la seva paraula era era el president del Benfica, Manolo, eh, una cosa en uno, sempre, però altra cosa el que deslizava el club. Eh? El venedor, en este cas, claro. era l'entitat. Sí, sí. Estem parlant que la paraula fallaria una persona física, claro. però realment el Benfica és el que en aquest moment uh -huh. no respecta les condicions pactades d'antemà. Eh, sembla, eh, és que sembla que no només... Eh, evidentment que el Benfica va estar jugant, encara que el Benfica quan eh, es deia que se pujava molt a la para des de Portugal mateix eixien eh, mm, eh, algunes declaracions contradictòries de seguir els, els companys de Portugal dient és que el Benfica, eh, sí, al principi ha dit això, però no li ha ni 24 hores. A les 24 hores ha dit que una volta passada el partit del diumenge se podria veure la, pos la possibilitat de negociar Perenzo. De fet, ahir l'entrenador Jorge Jesús eh, fa unes declaracions pràcticament com donada per feta la no continuïtat sí, sí. d'Enzo no en, en el Benfica eh, i a mi me dona la impressió que realment eh, sí que és el que el Benfica juga a les seues bases a, a l'hora d'intentar treure més diners però que, el que els que demanen més diners en l'operació són, són Enzo i el representant. M'agrada molt el que la firmesa del València, o en este cas eh, Peter Lim, el que fa el pacte... És Peter Lim el que, el que bueno, s'ha faltat pues, de la història. Jo parlo de València sempre perquè al final contem ja en aquest tema. Uh -huh. És que el València, si tenia un compromís que no respetaren, pues ahí és l'exemple contrari del que València feu en Salva. Correcte. Eh? Que fallà quan ja havia donat la seva paraula. Tu te costes 5 millors més o menys perquè hagin fet un bon Mundial, això no tens ninguna raó per a pujar el preu i m'alegre molt més perquè jo sempre digui que aquelles condicions pensaven exagerades per les condicions que tenia l'edat del jugador i a mi m'ha quedat molt tranquil perquè de les dos jugadors que podien vindre estic molt més tranquil i més content de que vinga Negredo que aquell senyor que damunt eh, el coneguem l'últim any antes pareixia que no havia existit en la vida i tenia vora 30 anys per tant tampoc ha que ser un jugador tan important perquè vamos, eh, València té els seus i té que defendre-los Sí, i avui és evident que els fer com en el seu dia els va defendre Jaume Ortí, eh, fent valdre la seva paraula ja dic que el València, donada. No fiques líos, el València. <laughs> Bueno, eh, també el València trau ara el comunicat oficial sobre Jonas González, res que no sapigueu i que no vos hem informat ja en esta sintonia i agraint eh, pues això, eh, el rendiment de, de Jonas en estos tres anys, que jo crec que ha, ha estat un bon rendiment, eh, però que evidentment, evidentment, eh, bueno, mm, jo crec que el seu caràcter o el caràcter d'este futbolista ha sigut el gran enemic és una pena. de que se poguera haver vist un millor futbolista del que encara hem vist i mm. mira que han disfrutat les frases en Mestalla el, problema era és per als jugadors eh, és a dir, li han donat 3 hores per buscar un equip no tinc notícies jo a través de Twitter de no, però és anar... jugador... no, no, ella, ell, ella la té llibertat absoluta com a jugador bueno, lliure Per, a, per a buscar equip lo que sí que me diuen és que eh, el València eh, sí, crec que hi ha una clàusula compro, o... comprometes en efecte sí. a que no ha fitxat per Sevilla que era l'equip que volia eh, d'una volta i per totes tindre a, a Jonas sí, i ell volia anar allà. Perquè reforçar teòricament a un rival directe, bueno, pues, i damunt si, si damunt se lucraria d'endur-se-lo de, de Baez, no? Pues, bueno, pues, això el València és igual que, que la clàusula antimàtica que se en dieta, pues més o menys lo mateix. <laughs> Todos menos. Lo que passa que aquella clàusula se feu eh, en general de, del futbol espanyol, si no faria que era massa directe. No, li va fer una consulta que vosaltres que esteu ficats en el tema del futbol de València <laughs> al final València té un acuerdo en el estándar de Lieja perquè se parlava de que... Queríem una relació, és evident. Vinicius ha eixit cap allà cedit i Jonathan també ha eixit cap allà traspassat. Luego és evident que n'hi ha una bona relació no sé si eh, arribar a tenir un acord però una bona relació i que interessos comuns pogueren derivar en un acord no escrit però sí tàcit entre les dues entitats jo crec que és evident en algun moment s'havia parlat que, que l'estàndard de Lieja feia de pont perquè pa, pa que fora al Charlton anglès Bueno, és eh, eh, possible perquè el Saldo estigui interessat, però de moment la realitat és que no, eh, segons volia... el mateix jugador ha ficat és jugador d'estat de Lieja a tots els efectes volia... no, trac el tema un poquet perquè m'han recordat esta esprà d'una història que no sé si en recordeu del, eh, de Carboni Juan Sánchez que estiguin en el moment, fons sí, sí, sí, sí que estiguen mirant un equip de la Lliga Belga. El Musclon. Estiguen entrenant... Estiguen eh, entrenant en el Musclon. Jo crec que el València també hauria de fer alguna cosa, un tipus del perquè al final hi sent jugadors, però aquests jugadors poden, se poden revaloritzar en mm. una lliga. No, la idea del que tu estaves parlant estava en referència a tindre un equip pont que un nivell deportiu inferior al València, però que fora suficient eh, tècnic per poder eh, desenvolupar jugadors joves no? bueno, tant, pues... tant d'anar com a tornar sempre, sempre, tant d'aquells sí, sí. que tingueren com a tu de València que podeu seguir anem a tancar la paraeta per al dia d'avui que ha estat mogudet en tots els sentits i ho fem com sempre amb els titulars de Superdeporte i de Levante Superdeporte eh, que du portada doble que diu per un costat diu golazo al Sevilla i per l'altre diu bomba y el diario Levante, el mercantil valenciano que dio la bomba Negredo lucirá el 7 eh, referirse compañero de Levante a esa foto que... Fegolí se asustará, Ya me han buscado un... <laughs>